Caterina Asandra estis tre y itala componistino de la frua Arcento, quiu kiu plura in vergo in duncia vivo caifamigis qui kiel organistino. Chinasquigis en rica familio, probable en la de Pavio. La música educado de Caterina Asandra komenciĝis en ŝia infanajo, kiam si studis sub privataj gvid instruistoi dungitaj de sia patro. En tiu epoco la musica creado kaj instruado estis zorge controlata. Do por tio knabino la musica educado estis directita al religia celo. Caterina componi serion de motetoi, tio estas mallongai musicai componajoi por esti cantatai en pregeioi qui estemoi estas ofte bibliai. La motetoi estis cantatai a capella, do vocia musico sen instrumenta accompano. Crome, Caterine verkis diversa in componajon por organo, pro qui es ludado si estis aparte laudata. En 1706 Giovanni Paolo Zima, componisto cae music directoro de Milano, dedicis parton de sia opero alla tre el zara cae plei virtuosa signorino Caterina Assandra. Citu estas la unua conata menzio Pritiu componistino, cai forta recono al talento en tia tre frua etapo de En 1609 ŝi e prenis in votoin por eniri la benedictinan monajeion de Santa Agata en la lombarda regiono de norda Italio, que adoptis la nomon Agata. Tie si studis contrapuncton sub uno la play grande instruistoi de la catedralo de Pavio, la germana católica exilito Benedetto Re. Caterina Assandra Nomislin, maestro di contraponto, en siaj notoi sur moteti a due e tre voci publicigitei en Milano en la iaro 1609 cae dedicitei alla episcopo de Pavio. La eldonajo inclusivas dec vergoin por soprano cae basso cae enjavas du en la componajoi de Benedetto Re. Responde al tiu gentilezzo, li poste publicigis vergoin de Asandra cune cun sia propra musico. Inter multae el siei vergoi, el staras, crom la moteti a due e tre voci, jamenti ita, o salutaris ostia, quio estis uno er la unuei pezoi, quio includis violonon. Salve Regina, moteto por och vocioi, duo serafim verquita por tri vocioi. Quelcai opinias que sia scenaro de duo serafim eble inspiris la scenaron de Monteverdi pri la sama texto. Duo el siai vercoi, kiui alie restus neconatai, aperis en germana tabulaturo en manuscrito situata en la biblioteca de Regensburg. el Borsieri rimarquis la motetto de Asandra estis inter en la romana stilo y en Milano. Lauli la compona stilo de Asandra estis influita de la loca componisto Agostino Agazzari, qui y estis publici gitai en la urbo. Caterina componis tiel en tradiziei kiel en pli renovigai stiloi, montrante progressema in tendenzoin. Siai motetoi povis esti luditai cae presentitai en convento sen virai cantistoi, comancan ili ofte estis verkitai por soprano y contralto basso kaj ripeta basso. Ŝiaj display parte parte publikigitaj inter 1709 y 1716. La moteto Audite verbum dominum por kvar voces publikigita en 1710 esta estas la lasta conata de si autorezzo. supposeble de tiu tempo, si transprenis devoin kiel monachino, kio cesigis sian carrieron kiel componistinon. Malgrau la limigoi, kiuin ecclesiai autoritatoi starigis pri musico ene de monacheioi, Caterina famigis kiel organistino kai componistino, cae sia reputatio disvastigis exter la limoi d'Italio. Sia laboro estis mirinda, cae si estis la unua itala monachino, inter multai aliai ciu tiu tempe vercis musicon, ciu publicigis completan collecton de componajoi en Italio cae Germanio. Du el siai motetoi estis reeldonitai en germanae antologioi dum via deco cae duono post la originala aperu. La vercoi de Caterina a Sandra estis conata exter la limoi de sia heimlando cae daure estis ludatae posti.